G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan muftiy Abu Zarning ma'ruzasini birgalikda tinglaymiz. aylaysan parvo qilmay dini islom hazil bilmay uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon. Bismillahir Rahmanir Rahim. نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محترم برادرلر وباسنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباسي نين اكتا دورنا ايت اتك بغن ان شاء الله اتشنشي دورنا ايتامس عباسي لرنين اتشنشي دورنا 157 yildan iboratdir. 10 ta xalifalar ketma-ket kelganlar. 487-hijridan boshlab 656-hijrigacha, ya'ni 1094 yil milodiydan boshlab 1258 yil milodiygacha davom etdi. abbosiylarning ikkinchi davri ahmad abul abbas mustazhir billah bin muqtadi bi amrillah ning davridan boshlanadi ikkinchi davrida fitnalar va dohiliy mushkilotlar ko'p bo'lgan bo'lsa shu 3 davrida tashqi mushkilotlar ko'payib ketgan edi ma'lumki har jamoat va har guruhning va har davlatning ichki holatlar zaiflashsa, tashqi dushman jur'at topadi. 157 yildan iborat shu 3-davrida chi Rumliklar bo'lsin, Mo'g'ul tatarlar bo'lsin va boshqa xorijiy dushmanlar Abbosiy xilofatiga ketma-ket hujumga o'tdilar. Shu hujumlarning oqibatida Abbosiy xilofat tugaydi. Va kana amrullohi qadaran maqdura. Abbosiylarning 3-davrining xususiyatlari, fazilatlari va ayblari xuddi 2-davrining ayblaridan va fazilatlardan iboratdir. Faqat farq shuki, fazilatlari zaiflashdi va ayblari kuchayib ketdi. Ichki nizom zaiflashdi va hukumatda zaiflik ko'payib ketdi. Oddiy xalq zoya bo'lib, hokimlar maishatparast bo'lib qoldilar. Oxir sharq tomondan Mo'g'ul tatarlar va g'arb tomondan salibiylar shu zaif va kasal bo'lgan xilofatni hadafga oldilar. Xuddi shunday Abbosiy xilofatdan oldin Andalus hadaf bo'lib ketgan edi. Oxir musulmonlarning qo'lidan chiqib ketdi. Va bugungacha shu imtihonlar davom etyapti. Abbosiy xilofatning barpo bo'lishdan keyin vujudga kelgan boshqa davlatlar va mamlakatlarning to'g'risida muxtasar va ma'lumotlar. Sharq tomonda Iroq, Sham va Misr davlatlarining holatlari. Bir nechta davlatlar bag'ovatning natijasida va xalifalardan xafachilikning natijasida vujudga keldi. ba'zi muhim davlatlarni aytib o'tamiz. Ad-Davlatu Safariya. Shu davlat 254 hijriyadan boshlab 298 hijriyagacha davom etdi. Ya'ni 44 yil hukumatda turdi. Shu davlati Safarini Yaqub bin Lays as-Saffar Sijiston, ya'ni Eronda insho qildi. Abbosi xilofat zaif bo'lganligi uchun Safforilarning davlatini qonuniy deb qabul qildi. Shu Safforilarning davlati bir kuchlik lashkarni tuzatdi va xavorijlarga qarshi urush qildi. Va Hindiston va O'rta Osiyoning tijorat yo'lini to'g'irlab berdi. Oxir bo'lib xalifaga qarshi jangga yo'l oldi. Lekin xalifa ulardan oldin hushyorlik qilib, Samani davlatining amiri Ahmad bin Ismoildan yordam oldi va Safforilarni mag'lub qildi, sindirib tashadi. Shunday bo'lib, Safforilarning davlati 298-hijriy, ya'ni 900 11-yil milodiyda tugab qoldi. Ikkinchi davlat Ad-davlatu Tuluniya Shu davlat 256 hijriydan boshlab 292-hijrigacha davom etdi. Shu davlatni Ahmad bin Tulun Misrda insho qildi. Ahmad bin Tulun bir turkiy qo'mondon edi. Abbosiy xilofat tomonidan Misrga namoyanda qilib jo'natilgan edi, lekin Misrga kelib Abbosiy xilofatning zaifligidan istifoda qildi va o'zini mustaqilligini e'lon qildi. Va o'zining nazorat va boshqaruvda bo'lgan davlatini kengaytirdi. Misr Shom davlatlarini Misrga qo'shdi va Libiya, Hijoz va Misrning janub mamlakatlarni ham o'zining boshqaruviga oldi. Ahmad bin Tulunning zamonasida odamlar rasa yaxshi holatda yashadilar. Va kana adilan haziman va kawwana jayshan qawiyan. Adil edi, xushyor edi va katta kuchlik lashkar tuzatgan edi. Bu kishidan keyin bu kishining o'g'li Xumorvay hukumatga keldi va otasining merosini yaxshi saqladi. Balki Mosul degan mintaqasini ham Misrga qo'shdi. Ya'ni bugungi kunda bo'lgan davlatlardan 10 ta 12 ta davlatlardan bitta davlat yasadi. Va o'shani Tuluni davlat deb nom qo'ydi. Ahmad bin Tulunning o'g'li Xumorvay xalifa bilan aloqasini tuzatdi. va o'zining qizi Qatrun Nadani xalifa Mu'tazid billaga nikohlab berdi. So'ngra sekin-sekin davlatda zaiflik boshlandi. Lekin ko'p vaqt o'tmadiki To'luni davlat zaiflasha boshladi va Abbosiy xalifa shu davlatlarni yana markazga qaytirib olishga 292-hijriyda muvaffaq bo'ldi. Toloniylarning hukumatı 36 yil davom etdi faqat. 3-davlat Ad-Davlatu Samaniya Shu davlat 261-hijridan boshlab 389-hijrigacha ya'ni 129 yil davom etdi. وتنسب لأسرة فارسية اعتنقت الإسلام في العصر الأموي فارسي خاندانغا منسوب بوغن شو ساماني خاندان Umaviylarning vaqtida islom qabul qildi. Va bulardan bir kishi Nasr bin Ahmad as-Samani Mavaraun nahrda hukumat tuzatdi. Va shu Samani davlat Ahmad bin Ismoilning paytida kengayib ketdi. Tibriston, Turkmaniston mintaqalari ham shu davlatga qo'shildi. Somoniy xonadon va davlatning eng katta xizmati islomga shu bo'ldiki, bular Xitoy kofirlarini O'rta Osiyodan tusib turdilar va tijorat yo'llarini saqlab berdilar. Va bularning paytda me'morchilik ham ras avjiga chiqdi. Va kana mu'zamuhum ala mazhabi sunnah. Bular ahli sunnat val jamoatdan bo'lganlar. Bularning paytda islom hazorati va islom saqofati, islom madaniyati avjiga chiqdi. Va Somoniylarning davlatida, bularning asrida ilmiy harakatlari, she'rlari va adablari ham avjiga chiqdi. Va asbahat Buxoro va Samarqand va ومدن تركستان من hadorati al islom. hattoki Buxoro va Samarqand va Turkiston shaharlari islom madaniyatini taqdim qiladigan eng chiroyli namuna bo'lib dunyoga chiqdi. 4-chi Ad-Davlatul Hamdaniya 292-hijriydan boshlab 392-hijriy ya'ni 904-yil milodiydan boshlab 1002-yil milodiygacha Hamdoni davlat davom etdi. Bular mukammal bir asr hukumat qildi. Ya'ni 292-hijriydan boshlab 392-hijriygacha bular hukumat qildi. وهم من أسرة عربية اعتنقت المذهب الشيعي الإمامي الاثنى عشري bular arablar bo'lganlar lekin shiya mazhabda shiya imomiy isna ashariy mazhabda bo'lganlar shu davlat musil ya'ni iroqda 292 hijriyda insho qilindi xalifa muxtafibillaning billaning zamonasida bo'ldi va bu shiyolar xavorijlarga qarshi va turk qo'mondonlarga qarshi xalifaga yordam berdi va bezantiy rumliklarga qarshi ham jihodda mashhur bo'ldi Lekin shiyalardan bo'lgan Buvayhi toifa bularga 368-hijriyda hujum qilib, ularni sindirib tashladi. Lekin bularning hukumati Halab va Damashqda qoldi. Bundan keyin Ihshidi degan qabila bilan yana bular hujumga uchrashdi. va 356 hijriyda bularning holati rasa zaiflashdi va Fatimiy shiyalar bularga hujum qilib, umuman bularni yo'q qilib tashadi. Shu voqea bularning yo'q bo'lish voqeasi 392 hijriyda tamom bo'ldi. Bu Hamdoniylardan mashhur bo'lgan podsha Sayfuddawla degan podsha edi. Sayfuddawlaning oldida adiblar va shoirlarning hurmati ko'p edi. Mutanabbi degan arabiy shoir va Abu Faras al-Hamdani bularning paytda mashhur shoirlardan edi. Va Kitabul Aghani yozgan musannif Asfahani Zindiq ham bularning paytda bo'lgan. Shu Aghani degan kitob bu yolg'onlar va har xil lag'u narsalardan to'la kitob ekan. 5-chi Ad-Davlatul Fatimiyya Fatimi davlat 298-hijriydan boshlab 567-hijriygacha davom etdi. Ya'ni 909 yil milodiydan boshlab 567 1171 yil milodigacha davom etdi. Fatimilarning davri 269 yil davom etdi. Afriqiyada 298-hijriyda Ubaydulloh Mahdi degan odamning boshqaruvida Fatimilarning davlati barpo bo'ldi. U men xilofatga ko'proq haqlikman deb da'vosi bilan chiqdi. Va o'zini sayyidman deb mashhur qildi. Fatimilar ham shiyalardan iborat ekan. Bular hukumatga kelib ahli sunnat val jamoatdan bo'lgan Davlatul Ag'aliba bularning zikri oldan o'tgan edi. asad bin furat rahimaullohning zikrida davlatul ag'olibaga hujum qilib Qayrawan mintaqada ularning davlatini tugatdi bundan keyin ixshidiylarning davlatini misrda tugatdi bugungi kunda qohira misrning poytaxtini poytaxt shu shaharni bular qurganlar abbosiy xalifa muqtadir billah bulardan o'zining mamlakatlarini himoya qilishga muvaffaq bo'lmadi. So'ngra siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy mushkilotlar ko'payib ketib, Fatimilarning davlati ham zavolga ketib boshladi. Fatimilarning podshasi Al-Hakim bi amrillah kufr va zulmning chegaralaridan o'tib ketdi. Mustansir billa Fatimi degan podshoning vaqtida Fatimilarning davlati zaiflashdi. Shu Mustansir billa Fatimi bir Yahudi Churidan tug'ilgan edi va aslan uning onasi davlatini boshqarar edi. Va vazirlar ham yahudlardan bo'lgan edi. Bulardan ba'zilarining nomlari Sadaqa bin Yusuf al-Falahi, Abu Sa'id at-Tusturi. Shular aslan yahudlar edi va musulmonlarga zulm qilishning bironta fursatni qazo qilishga rozi bo'lmas edi. Mustansir billaning zamonasida Fatimilarning hukumatı Shomda Saljuqilar hujum qilib, Fotimalarning hukumatini sindirib tashadilar. Va Saljuqilar bular ahli sunnat val jamoatdan bo'ladilar. Ammo Sisli jazirada bularning hukumatini Normonchilar kelib 461-hijriyda sindirib tashadi. Va Allohning azobi shu badbaxt shiyalarga shunaqa holatda keldiki shunaqa uzun vabo hozirgacha tarixda yo'q deyiladi shu vabo va kasallik 8 yil davom etdi 446 hijridan boshlab 454 hijrigacha davom etdi tarixchilar shuni sininu shiddatil uzma deb nomlaydilar ya'ni eng qattiq qiyinchilik qiyin bo'lgan yillari hattoki Fatimilarning vaziri Badr al-Jamali kelib 466-hijriyda davlatini o'ziga qaytirdi. va nizomni to'g'rilashga va shaharni isloh qilishga harakat qildi. Mustansir billah Fatimi ma'lum bo'lsinki, bu xalifa emas, balki bu Shiya mustansir bu, boshqa odam bu. Mustansir billah Fatimi Badr Jamolining qiziga uylandi va Musta'li degan farzand topdi. Mustansir 60 yil hukumat qildi. 60 yil hukumat qilib, Mustansir billah 487-hijrida halok bo'ldi. Va uning o'g'li Nazar xilofatni da'vo qildi. Lekin Badar Jamalining o'g'li Afzal qo'mondon edi. U qarshilik qildi va o'zining jiyoni Musta'lini oldiga olib keldi va Nazorni o'ldirib tashadi. Shunday bo'lib Ismoili shiyalar ikkita firqaga bo'lindi. Firqatul Musta'liya va firqatul Nazariya. Musta'lining vaqtida Salibilar Shom mamlakatlarga hujum qildilar. Va 400 va 93 hijriyda Baytul Muqaddasni ishg'ol qilib oldilar. Musta'alidan keyin e, har xil yaramas shiya podshalar keldi. Va oxir shu shiya badbaqlarning hukumati 567 hijriga kelib Salohuddin Ayyubi rahimahullahu ta'alaning jihad barakati bilan tugab qoldi va ayyubiylarning hukumati vujudga keldi وكان الفاطميون من الباطنية الشيعة الغلاة أستاذ أبو مصعب سوري حفظه الله aytyaptilarki shu Fatimilar botiniy eng ashaddiy shiyalardan edilar. وقد حكم علماء أهل السنة الأثبات ممن عاصروهم بكفرهم وخروجهم عن الإسلام. أهل السنة والجماعة نين mustanad va ularning vaqtida yashagan ahli sunnat val jamoatning e'tiborlik olimlari bularni kofir va islomdan xorij deb hukm qildilar. Fatimilarning davlati zulm, sarkashlik va kufrdan ham o'tib ketgan bir xabis hukumat edi. Bularning katta-katta vazirlari salibiylar va rumiylar bilan aloqada bo'lar edi. Va Misrga qarshi, ya'ni hattoki o'zining davlatiga qarshi xorijiy kofirlarni chaqirar edilar va Shomda ahli sunnat val jamoatning hukumatiga qarshi yordam berar edi. Shomliklar salibiylarga qarshi jihad qilyotgan bir tilla davrida. Bugun ham birodirlar, Pokistonda ko'rsanglar ham asl Pokistonni boshqarayotganlar hammalar boshlanishdan hozirgacha shiyalardir. Qoidi Azam degan mana bu Muhammad Ali Jino shu Ismoili shiya bo'lgan. Fatimilarning zurriyatidan bo'lgan. Va Benazir eng katta-katta bular hukumatni boshqarib turganlar aksari shiyalardir. Ya'ni bu shiyalar musulmonlarning ustida bir xatarlik marazdir. Bulardan qutulish albatta islomiy xilofatga orzu qilayotgan mujohidlarga vojibdir. Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Amin. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, perva qilmay, dini islom hazin bilmay, uyg'on indi ey musulmon. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon, yolg'onga aldanib o'zing O'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas endi och, och och ko'zing, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Şeytan seni yenge aldı, qalbingga dunyoni soldi musulmoncha noming qoldi uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon yurma turli fitna qilib birodaring dushman bilib dushman qarab turar kulib uyal uyal ey musulmon G'aflat uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, qaymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, Kürset indi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. Kadrin kaçıp köp harlendin, uygan indi ey Müslüman. Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon